يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Enyi mlioamini, mkikutana na jeshi basi kuweni imara na mkumbukeni Mwenyezi Mungu sana ili mpate kufanikiwa. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake wala msizozane mkaingiwa woga na zikapotea nguvu zenu.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 Na Mwenyezi Mungu ameyazunguka yote wanayoyafanya. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما رأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله wallahu shadidul iqab na pale shetani alipowapambia vitendo vyao na akawaambia hapana watu wako kushindeni hii leo na hali mimi ni mlinzi wenu yalipoonana majeshi mawili akarudi nyuma na akasema mimi si pamoja nanyi mimi naona msio yaona mimi namwogopa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi mlioamini, mkikutana na kikosi cha wapiganaji katika adui zenu, basi kuweni imara, wala msiwakimbie, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa kufuata uwezo wake na ahadi yake ya kuwasaidia waumini. Mkikithirisha kumkumbuka na kumtaja pamoja na kuwa imara na kusubiri, mkifanya hivyo ndiyo matarajio yenu ya kupata mafanikio yatapotimia. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake katika mambo mlioamrishwa na mliokatazwa. Na wacheni kuzozana na kuhitalifiana. Hayo ndiyo yanayopelekea kupoteza nguvu na kushindwa. Navumilieni mkipata shida za vita. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaovumilia wakasubiri kwa kuwapa msaada na kuwaunga mkono na kuwalipa malipo mema. Wala msiwe kama wale waliotoka kwenye majumba yao na wanaghururi yani udanganyifu kwa nguvu na neema walizonazo wakajifahari na kujionyesha mbele za watu wakitaka wasifiwe kwa ushujaa na ushindi, na wao huku wanapinga watu katika njia za Mwenyezi Mungu na wanaupinga Uislamu. Na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitendo vyao kwa ujuzi na uwezo, na yeye atakuja walipa duniani na akhera. Na kumbukeni enyi Waislamu, bali shetani alipokuja kuwazaini hawa washirikina kwa kuwaonyesha kuwa wayatendayo ni mazuri kwa uchochezi wake Akiwaambia hapana mtu yeyote anayeweza kuwashinda na akahakikishia kuwa yeye atawalinda na kuwanusuru. Yalipokutana makundi mawili katika vita, vitimbi vyake na uchochezi wake ukavunjika. Akarejea nyuma na akajitoa nao, akaogopa Mwenyezi Mungu asimuangamize. Na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu.